أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث U ime Allaha semilosnog, samilosnog, tako mi jutra i noć kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio I siroma si bio pa te je imućnim učinio zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni. I o blagodati gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanhu, gospodaru svih svjetova, na neizmjernim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Neka je salavat i selam na njegovog poslanika, miljenika sallallahu alaihi na njegovu časnu porocu na plementa sahabe, na naše uzorce šehide i na sve vjernike od Adama pa do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da u blagodatu koju trenutno živimo, posebno blagodat mjeseca Ramazana spoznamo dok ona ode među nama, a da ne budemo od onih koji su spoznali vrijednost i veličinu Ramazana tek nakon što on ode od nas. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni jer on je u Kur'anu rekao da šeitan neće moći nanijeti štetu onima koji iskreni budu bili. Gospodara molimo da nas počasti da nadadne mudrost jer je on rekao da onom kojemu mudrost bude data veliko blago kod sebe posjeduje. I gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su njega svjesni, koji kod sebe takvaluk imaju, jer on je rekao da on prima djela samo od onih koji su mu tekije, koji su Allaha dragoja svjesni. Draga braću cijenjene sestre, Gospodar nas je počastio da već nekoliko dana živimo u Mubarek mjesec Ramazanu koji dolazi kao najdraži, najveličanstveniji gost od našeg gospodara koji je samo dokaz riječi gospodara svih svjetova da se obistine njegove riječi i koji je predstavlja dokaz da se obistine riječi u kojima Allah rekao Kur'an i Kerimu Wallahu yuridu en yetuba aleikum. Gospodar sve što od vas želi jeste da vam grijeha oprosti i da se vi njemu pokajete. Mjesec Ramazan je vrijeme da gospodar, vrijeme koji je dokaz da gospodar uistinu od nas želi samo tu stvar. Želi da se njemu pokajemo i da njemu svoje živote, svoje živote predamo. I ovo je najbolji dokaz i najbolje vrijeme u kojem čovjek može da krene tim putem. Prva stvar i najveća stvar koju u svome životu posjedujemo, koju imamo, jeste blagodat vjeri. Blagodat vjere je nešto na čemu se gospodaru ne može čovjek zahvaliti pa makar cijeli život, cijeli život na seždi bio. Jer Allah daje vjeru onome, onome koga voli. Dunjalog daje i onima koga voli i koga ne voli. Ali to što je tebe Allah počastio vjerom je dokaz da te Allah, ako Bog da, ako Bog voli. Nedavno sam bio sa jednim mladićem koji mi priča da ima svoga dedu koji je doživio možda ni udar. Ali kaže, alhamdulillah, on je uvijek. Allah ga počastio da je vjeru prihvatio ono pravo, istinski. I voli, vidi se da voli namaz. Voli Kur'an, voli gospodara, voli poslanika više nego sve na dunjalu. Allah ga počastio da je baš to zavolio. A 20 godina ima. Kaže, priča on meni, kaže Amare, imam, kaže, djedu koji 70 godina ima. Kaže, nikada u džamiju nije ušao. Čak, kaže, ni na Bajram nije išao u džamiju. Čak ni na Bajram ne ide u džamiju. Ima, kaže, muslimansko, bošnjačko ime. Ali kaže, ništa sa džamijom, ništa sa islamom nema. Kad je tada je doživio moždani udar i vidim, odemo ja u bolnicu i kažu doktori da je slab poprilično i da su njegovi dane na dunjalku već odbrani da je on pri kraju svoga života ja dok sam razgovarao sa njim još uvijek je pri ali slabo onako bolestan ja kaže vidim u njegovim očima suze ali kaže suze koje ukazuju na to da mu je žao što će umrijeti žao mu je kaže što će umrijeti žao mu je kaže što će napustiti dunjaluk a kaže ja kaže imam 20 godina a nije mi žao da sutra preselim jer znam, kaže, kuda ide Mladić od 20 godina tako posmatra život za razliku od čovjeka koji 70 godina ima i kojega život ničemu nije naučio. Tako da blagodat vjeri samo gospodar može da ti dadne i samo te gospodar može uputiti na to da budeš svjestan, da budeš uvijek u svijesti da je to što te Allah na, vjeru Islam putio, što ti, je što ti dao da ti njega spoznao od Allaha došlo. I to je prva stvar koju mjesec Ramazana treba da kod sebe izgradi. Da ne mislimo, da ne smatramo da je vjera koju imamo kod sebe neka naša zasluga. Nikakva naša zasluga nije. Nijedno dobro djelo koje uradiš nije tvoja zasluga. Čak post koji postiš nije tvoja zasluga. Sve ti je gospodar obezbijedio. Obilne iftare, sehure, sve ostalo ti od gospodara došlo. Ni u jednom trenutku nemojte da u mjesec Ramazan pomislimo da smo mi nešto zaradili, da smo mi nešto svojim rukama, svoji, sa svojih deset u sebi preskrbili. Sve što imamo dobro, to je od gospodara. U mjesec Ramazanu tu svijest izgraditi. Također, neka mjesec Ramazan bude vrijeme istinske promjene. Dosta ljudi dosta efendija i mama ljudima vazi kada dođe Bajram pa onda pričaju i govori kako treba da nastave do džamiju dolaze dok je e, i nakon mjeseca Ramazana i pričaju kako treba da budu čvrsti u badetu nakon mjeseca Ramazana ali meni je običaj, meni je da kažem da je najbolja moguća stvar i najpravilnija, ja mislim, moguća stvar da čovjek iskoristi mjesec Ramazan da uhvati dobar zalet, da bi mogao i nakon mjeseca Ramazana da se, da se hrva sa iskušenjima koja će sa svih strana dolaziti. Jedan mi Ahbab ispričao jednom, jednu lijepu stvar i kaže da su pitali nekoga šeha zašto kaže zašto kaže ljudi čine grijehe iako kaže u mjesecu Ramazanu su šetani zavezani iako šetani ljudima vesvese ne ubacuju mjesec Ramazanu. Pa su ga kaže, pitali kako to dopet ljudi u mjesec Ramazanu čine grijehe. Kaže on njima, kaže zamislite da su ljudi, da su ljudska srca poput jednog ventilatora. I zamislite, kaže se taj ventilator 11 mjeseci u godini vrti, vrti non stop bez prestanka odnosno da šetan upravlja našim srcima, našim, našim onaj, životima non stop 11 mjeseci. I kaže, toliko on kaže, zavrti taj ventilator i toliko nas okreće oko svoga maloga prsta, da kada dođe taj jedan mjesec, kada on se odmakne od ventilatora, još uvijek ostaje onaj tragovi onoga ventilatora, još uvijek se on okreće, još uvijek se on malo pomalo, polako nastoji da se zaustavi. I pitanje je, da li će se on zaustaviti do Bajrama, jer je toliko silno bio, toliko silno zadat, zadat bio onaj, da se kreće u tog ostali 11 mjeseci. Jedan jaran priča, kaže, ja sam se, kaže, uvjerio da su mjesec Ramazanu šetani uvezani i da šetan ne djeluju na čovjeka. Kad sam, kaže, vidio svoga brata da ustaje na sehur. Kaže, nikad u životu ništa, kaže, nije, nije imao, kaže, nije mogao, Allah još nije njegovo srce vjeru dao. Ali sam se uvjerio. I kad god bi ga, kad god bi ga pitao zašto nećeš sa mnom u žami kad bi ga pozvao, kaže, šeitan mi ne da. Kaže, je sad, kad je došao Ramazan, on je ustao na sehur i na sabah došao. Ja ga vidim na sabah. je uvjerio sam se da su mjesec Ramazan, šeitan zavezan kad sam njega vidio da te stvari radi. Draga braćo, mjesec Ramazan mi treba da iskoristimo upravo da napravimo supratni efekat. Kao što nas šetan i ostala iskušenja, fitne oko nas, navraćaju da činimo pogrešne stvari, da činimo grijehe mimo mjeseca Ramazana, kada Lava milost ne osjeti se ovako u zraku kao što se sad osjeti, kada ovako lijep miris, kao dženecki miris se ne u zraku kao što se sad osjeti, kada nas to sve mimo mjeseca Ramazana snađe. Najbolji način da mi uradimo kontranapad i da kontraefekto mi proizvedemo, da se u mi mjesec Ramazanu pripremimo na takav način, da nakon mjeseca Ramazana imamo snage, imamo štit kada dođu druga iskušenja, kada bude već bilo, kada nas napusti ovaj lijepi ramazanski miris koji se u zraku osjeti. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve rekao u jednom hadisu: "Vejlul lil mutasawwifin." Teško li se onima koji govore sutra ću, sutra Teško s onima koji odgađaju pokajanje, koji stalno kažu ja ću sutra da budem ovakav onakav. Kad ovo dobije, kad ono uradi, ja da se promijenim, ja ću da počnem da klanjam, ja ću da počnem da nosim hijab, ja ću da budem boljeg, ljepšeg hlaka, bilo šta drugo. Nađe se uvijek neko opravdanje da bi to nešto, da bi nešto stvario. Neka zna da je to sve vesvesa. I poslanik Ali Selam kaže teško li se tim ljudima. A s druge strane u Kur'an Kerimu se kaže وَسَارِيَوْ إِلَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Požurite, pohrlite, krenite hitro prema Allahu Allahovoj milosti i prema džennetu prostranu koliko su nebesa i koliko su, koliki je zemlja. Znači, traži se od nas da odmah istoga trenutka odlučimo i kažemo ja želim da budem dragog gospodara svjestan i u mjesecu Ramazanu i nakon njega i da se više nikada ne vratim na ružne navike koje sam dosta kod sebe imao. To se najbolje može izgraditi. Taj se zalet najbolje može uhvatiti kada u mjesecu Ramazanu. I najbolji vodič, najbolja vodilja koja može da bude insan i muškarcu i ženi kako da ostvari, kako da ostavi svoje ružne loše navike, a da se privati pravog istinskog Allahovog puta, lijepih navika, redovnog ibadeta, svega ostalog čime je gospodar zadovoljan, jeste da spozna da je gospodar onaj koji je plemenit, da je gospodar onaj koji je milostiv, da je Allah, naš gospodar, onaj koji će na sve ono loše što ostavimo, nadoknaditi mnogo boljim, ali sve u halalu. I vrlo lijepa predaja, sama želim da je podijelim, vrlo je lijepa i poticajna, koja govori o tome Tražio sam da vidim kada sam je čuo da potražim ima osnove u predaji hadisu poslanika alaihi salatu i našao sam da se kod imama Ahmeda nalazi i da stoji hadis gdje se kaže onaj ko ostavi neku stvar koja je haram radi gospodara to uradi. Allah će mu nadoknaditi tu stvar, ali još bolje. Dat ćemo još više, još bolje od toga alu halalu. Prenosi se da jedne prilike bio jedan čovjek za vrijeme poslanika sallallahu alejhi koji je bio poznat kao kao lopov, koji je bio kriminalac kaže njemu je više dosadio njegov život, njegov način života, stalno činjenje grijeha, stalno činjenje nereda, izazivanje straha kod ljudi, kod žena. I jedne noći on dođe, priča sam sa sobom, kaže ne mogu više ovako da živim, dosadio mi ovakav život, osjećam te gobu i bol u svojim prsima, želim da živim spokojnim, mirnim životom, želim da budem raha ne želim da se ovako ružno osjećam, ne želim da osjećam ovu, ovu teskobu svojim grudima. Šta da radi, razmisli, kaže idem ja u džamiju. Odo ja u džamiju. I ode on tamo nakša namaz, sretne poslanika sallallahu kako drži predavanje svojim sahabima. Između ostaloga kaže ovu: "Men taraka šejen fil haram, nalehu fil halal." Onaj ko ostavi nešto u haramu, onaj ko ostavi neku, neku stvar kojom Allah nije zadovoljan, Allah će mu dati, Allah će mu dati da dobije ili to ili mnogo bolje, ali u halalu i završilo se predavanje, klanjao je jaciju, odio u svojoj kući i razmišlja on o tom predavanju koje je čuo tu noć, ali ga posebno ta rečenica dojmila. Posebno mu je to uho ušlo. Onaj ko ostavi nešto u haramu, Allah će mu to dati, poklonit će mu to u halalu. Međutim, kad je već odmakla malo noć, ponovo ga šetan obuzme, loše ga misli, obuzmu, se mu dođu, i on kaže, idem ja ponovo da, da uradim neki, kaže, ne mogu ja bez, bez toga da nešto ukrade, ne mogu ja bez te svoje loše navike, ne mogu ja, kaže, bez toga, kaže, hajde, bit će vremena da se pokajem kasnije, još sam, kaže, mlad. Izađe oni svoje kuće, šta ću kuću, ode, kaže, idem, nađi, dođe do jedne kuće, od jedne žene, uđe u tu kuću, žena je sama u toj kući živjela. Sama je živjela jer je muž bio preselio na Hiret, udovica je bila. Uđe on u tu kuću, kada je ušao, kada je ušao, i bio je gladan, ode prvo do kuhinje, do, do kuhinje i primijeti tamo neku hranu, primijeti tamo nešto za jelo. I krene, je to uzme u svoje ruke i krene da to prinese u svoja usta. I taman u onome trenutku kada je to prinosio, kada je prinosio to u svoja usta, sjeti se, na upadne Allah zadnje da mu dođe u njegov razum, u njegovo srce, oni riječi koje je večera čuo od poslanika, alaih salatu wasalam. Onaj ko ostavi nešto što je haram, Allah će mu dati to u halalu. I kaže, vrati on to. Vrati on tu hranu na to, na to mjesto gdje je bila. Ode, kaže, u drugu sobu i nađe tamo, kaže, zlata, nađe i mjetka, nađe novca. Kaže, kreni da to stavi u svoje džepove. I čim je krenuo da to stavi, da ponese sa sobom, ponovo mu naupadne taj hadiz je poslanik alaih salatu selam rekao, ko ostavi nešto u haram, neki haram, Allah će mu dati, nadoknadit će mu kroz halal. On kaže, ponovo to ostavi okrene se kaže, iza sebe, vidi kaže mladu, lijepu ženu koja sama leži u krevetu. Šetan ubaci svesu kaže da počinje gre sa njom i da joj priđe. I kad je krenuo da joj priđe, naupadne um mu ponovo taj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on kaže odmakne se od nje i pobjegne iz te kući. Pobjegne ode kaže glavom bez obzira jer u njemu je već proradlo. Došlo je kaže iz glave do njegovog srca. proradila je već u njemu ona, ona vjeri I kaže on, dođe svojoj kući, dođe u to svoje stanište, i kaže, kad je došao tamo, kaže, osjećam, kaže, ljepotu, neko nešto kaže, lijepo Lijepo kaže, idem ja sutra ujutro na sabah. Ode ja, kaže, u džamiju ponovo. Jer ovu ljepotu i sad osjećam ne mogu da poredim sa, onom, onim osjećajem koji sam imao kad sam loša, loša djela činio. Ode on na sabah namaz, slanja sabah za poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, i nakon toga malo se nasloni na zid džamije tu. Kaže, malo se naslonio i razmišlja o svemu što mu se sinovi desilo. Razmišlja, on kaže, kako je, kaže, lijepo biti Allahu pokoran, kako je, kaže, lijepo ne činiti harame, kako je lijepo nastojati Allahu za dvojstvo tražiti. Odmah kaže, imam lijep osjećaj grudima, ovo se, kaže, ničim na dunjalku ne može platiti. I dok je on tako razmišljao, vidi, kaže, neku ženu kako uđe u džamiju i pravo krene prema poslaniku, sallallahu alaihi ve pravo krene prema njemu. I on kaže, pošto je bio blizu, čuje njihov razgovor. Kaže njemu ta žena, kaže, o Boži poslaniće, daj mi savjet ili pomozi mi. Kaže, sinoć mi je u kuću neki nepoznat čovjek ulazio. Ništa iz kuće nije odnio, ali se kaže, bojim da se ponovo ne ponovi ta situacija, pa kako kaže da postupam, šta da radim. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita nju, kaže, zašto si kaže sama? Zašto kaže sama živiš u tolkoj kući? Kaže, ja sam kaže, doista mene muž preselio na bolji svijet, kaže, ja sama, ja sama živim, kaže. Pa kaže, jel prošao, kaže, vrijeme da se možeš ponovo udati? Jel isteku, jel prošlo ono vrijeme? možete se ponovo udati? Kaže, jesi, kaže, mogu se ponovo udati. Poslanik sallallahu alejhi se okreni malo oko sebe i sretni onoga čovjeka dole koji je ležao naslanjen na zimu. I kaže on, dođi ovamo. On priđe, kaže, isto ti, kaže, oženjen, kaže, nisam. Kaže, pristajte kaže, da vas ja sada ovdje proglasi mužem i ženu, da vas ja sada vjenčam. Kaže, Boži poslaniće, kad ti tako kažeš, pristajemo na to. I oni prihvate to postanu muž i žena pred poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Nakon toga čovjek, čovjek žestoko zaplače. Suze krenu iz njegovih očiju. Ispriča poslanik, sallallahu alaihi sallam, sve što se sinoć desilo. Poslanik, alaihi sallatu wasallam, se samo nasmi i kaže, idite sada svoju, idite sada svoju kući. I odu oni zajedno u kuću ove, u kuću ove, ove žene. Kaže ona njemu, kaže, sada si ti moj suprug i sve što je moje postaje tvoje. Kaže, prva stvar, on priča dalje, prva stvar koju sam, kaže, osjetio i koju sam vidio u toj kući jeste, kaže, bilo ona hrana koju sam sinoć ostavio zato što mi je bila haram. Ali gospodar mi je počastio i dao da sam tu hranu sada probao i da je moja hanuma iznijela pred mene, a ona mi je postala halal. I evo sam ono što sam ostavio u haramu, a jeo sam kao halal. Nakon toga ona došla i rekla mi, kaže, sav moj metak, sve što imam kod sebe, kaže, i tvoje. Uzmi, kaže, ovaj, ovaj metak, uzmi ovo zlato, idi na pijacu i trguj, zarađuj za, za našu porodcu. I kaže, primijetio sam da onaj metak koji sam ostavio haram, sada mi je postao halal. Subhanallah. I kaže nakon toga također moja ta supruga, odnosno ta žena koju sam u haram ostavio, koju sam radi gospodara ostavio dok mi haram bila, Allah me je počastio da mi je postala sada halal supruga i sa njom sam, mogao da imam halal odnos i onda mi, onda se obistinulo ovo što sam poslanika sallallahu alaihi ve čuo. Draga braćo, najbolji način i najveći poticaj za čovjeka vjernika, ako želi da lošu naviku, posebno u mjesecu Ramazanu, kad ima više motiva za to, ovo govorim zato što svi imamo svoje loše navike. Svi imamo svoje grijehe za koje samo mi gospodar znamo. Svi imamo neke ružne stvari koje se drugim ljudima oko nas ne sviđaju. Koje nam neko ukazuje, neke mahane na koje, na koje nam ukazuju, ali koje ne možemo nikako do sebe, do sebe ostranimo. Da te stvari od sebe uklonimo. Najbolje vrijeme, najbolji način jeste da se iskoristi mjesec Ramazan u mjesecu Ramazanu ostaviti te stvari, budi uvjeđen, budi uvjeren da će ti Allah Želešanu nadoknaditi to mnogo boljim, da će ti to nadoknaditi, kroz neki halal i da ćeš mnogo biti sretniji ako ostaviš lošu naviku neku, nego da ostaneš pri tome da činiš loš grijeh, neku lošu naviku. Konkretan primjer, jedan mi čovjek priča kako se, kako se kutarisao cigareta, subhanallah. Ima ljudi koji nastoje da urade neko dobro djelo, nastoje da se, da se nekog harama, da se kutaršu nekog grijeha, ali njihov nije, njihova namjera još uvijek nije bila iskrena. njihovo nastojanje da se riješe toga nije radi toga da steknu gospodarovo zadovoljstvo. Nije radi toga da zati, sa tim sredstvom neku drugu dobro uradi. Nego možda zato što nije je zdravo. Ili kaže smetam i ovako ili onako. I dok god takav nijet bude, Allah neće olakšati. Čim nijet bude bio radi gospodara, znaj da će ti Allah u mnogome olakšati. Isto kao post. Kad je radi gospodara, Allah će ti olakšati pa ćeš izdržati dan od 15-16 sati bez problema. Kaže čovjek, pušio sam kada je cijeli svoj život. Po kutiju, dvije, tri dnevno. Jedne prilike jedan me kaže čovjek pita, kaže koliko ti kaže puši dnevno. Kaže puši je dvije kutije. Ova mi začuna začas kaže to ti kaže pet maraka dnevno. Kaže ovaj, kaže, zapita se malo, kaže pet maraka puta tri, računa 120 do 150 maraka, kaže potrošim samo da cigare svaki mjesec. I njemu dođe Allah spusti u njegovo srce. Niko kao Allah. Kaže, Kaže 120 maraka za godinu dana, to je kaže 1400 i nešto maraka. Kada kad bi štedio 4-5 godina, kaže sa tim bi parama mogu nahađ da odim. Kada s tim bi parama nahađ mogu da odim. Kaže nakon ovoga kaže više nijednu cigaretu neće zapaliti. Sretni ga neki dan pitan ga kaže se zapalio, kaže kad je tako mi Allah šest mjeseci nijednu nisam zapalio. Subhano. Kad je iskren nijet, kad je radi Allaha, Allah će ti olakšati. Allah će ti sigurno dati još nešto bolje nego ono što si napustio. Mjesec Ramazan je vrijeme da zapišemo, da sami sa sobom svedenjem račun, da kažemo ovo mi je mahana, ovo mi je prednost. Ovo kaže više ne treba da radim, ovo treba da pojačam. Ovo kaže treba da, da više malo bolje radim, ovo treba da ostavim skroz od sebe. Ovo treba da odstranim skroz od sebe. Zašto u mjesec Ramazanu? Zato što ti sigurno ne može šetan ubaciti svesu. Već samo može da zbog tvoje slabosti, zbog tvoga nefsa Bude slab pa to da ne mogneš, ne mogneš da uradiš. Ovo je bio jedan mali uvod, a sad ćemo ako da, da se Fatihom i dovom sjetimo našeg imama Buhari pa da pročitamo, da pročitamo hadis večeras na Da li je Još uvijek se nalazimo u knjizi koja govori o abdestu. Došli smo do 217. hadisa gdje se kaže Hadesena Jakub ibn Ibrahim kala Hadesena Ismail ibn Ibrahim kala Hadeseni Rauh ibn Qasim kala Hadeseni Ata ibn Abi Mejmune an Enesin ibn Malik kala Pričao nam je Jakub ibn Ibrahim njemu Ismail ibn Ibrahim rekaši da je njemu ispričao Rauh ibn Qasim a njemu Ata ibn Ebu Mejmune prenoseći od Enes ibn Malika koji je izjavio كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izašao zbog svoje prirodne nužde, bilo male ili velike, ja sam unosio vodu i on bi sa njom i on bi njom oprao. Ovo nas se prenosi od Enesa ibn Malika. Ovaj hadis već smo ranije govorili i vi dobro znate da vjernik je onaj ko i da čuva i svoje tijelo i svoje srce od svakog vida nečitoće, od svakog vida prljaštini. I koliko god je bitno da se čuva naše tijelo i naša odjeća, isto toliko je bitno da se čuva, da se čuva i naša unutrašnjost i naše srce. Ovaj hadis posebno govori znači, o, fizičkoj, o fizičkoj čistoći. Samo kratko da napomenem prije nego što i drugi hadis pročitam jer je vezano za, tematsku, da je vrlo bitno da mi kao vjernici muslimani, kao ljudi koji nastoji da se Allah približe posebno mjesec Ramazanu, budemo svjesni da ne možemo da oblačimo i da ne možemo da nasad imamo odjeću koja ima i trunku bilo kakve nečistoće. Istinski vjernik je onaj koji zna da na sebi ima nešto, neku nečitoću, neku prljavštinu. I samo on zna zato i gospodar zna za to. Ali on nakon toga se presvuče, opere se, opere svoju odjeću ili bilo šta drugo samo kako bi bio spreman za namaz, kako bi bio spreman za ibadet. Ulema kaže da pravi vjernik se prepoznaje po tome da čuva abdest. Zašto? Zato što da li imaš abdest ili ga nemaš, zna samo ti i zna tvoj gospodar. Samo ti i tvoj gospodar zna da li imaš abdest. I zbog toga isto sa čistoćom, sa mokraćom posebno. Obratiti pažnju na to. Ovaj nas tome uči. Da čovjek vjernik treba da bude uvijek u pripravnosti. Da bude svjestan da li je čist, da li je spreman za namaz. Uvijek obraća pažnju na to. Pa jedna kaplica, jedna kaplica. Kažu što se ovog abdesta tiče, to je kategorija koju, na koju se prepozna iskrenost. Kad vidite insana da čuva abdest, da stalno želi da bude pod abdestom, to da tragovi Allahu i Đelšanu ljubav prema njemu. Jer abdest čuvati samo nasto istinski vjernik. Jedna se prenosi anegdota da je bio jedan efendija koji je išao na praksu, negdje neko selo i nakon što je završio taj softa sa svojom praksom, kažu skupili su on njemu hođarnu, ali nije bio sa tim što su skupili. I sad onakvu u revoltu kaže on, on kad je vidio koliko su mu skupili, kaže on njemu u revolt, kaže slušajte, slušajte, kaže Kaže, vi ste meni, kaže, skupili ovoliko koliko, koliko ste skupili, kaže. Ali ja sam, kaže, vas zeznu, kaže. Ja sam vama sve naopako klanju, kaže. Sve sam, je pogrešno učio, kaže. Efendija kaže, i mi smo, je tebe zeznuli, kaže, pa kako kaže, mi smo ti svi klanjali bez abdesta. E to je sada, to je kategorija, ti kad ulaziš u džamiju, kad dolaziš na namaz, samo ti gospodar znati imaš, imaš li abdest. Samo ti, to je između tebe gospodara. Ako to budeš ovo, gospodar će te počastiti da budeš ako od onih koji su iskreni. I drugi hadis za večeras također vezan je za ovu, temu, pošto nemam puno vremena, samo ću ga pročitati na bosanskom jeziku. Poznati hadis, a vrlo, vrlo je bitna njegova poruka. Jer vjesnik sallallahu alaihi sellem je prošao pored dva groba, pored dva mezara i kazao je svojima sahabama koji su sa njim bili. Ovdje su, kaže, dvojica koji leže i koji se kažnjavaju, koji se kažnjavaju zbog nekih grijeha, kaže. Ali oni se, kaže, ne kažnjavaju zbog velikih stvari. Ne kažnjavaju se zbog krupnih stvari, već se kažnjavaju zbog sitnica. Kaže, jedan od njih se, kaže, nije čuvao mokraće. Subhanallah. A drugi, kaže, išao i prenosio tuđe riječi. Jedan od njih se nije čuvao mokraće, a drugi je išao i prenosio tuđe riječi. I onda je nastavio, potom je uzeo svježu granu od palmi, slomio je na dvije polovine i po jednu sadio na svaki grob. Poslani, Allahu poslaniće rekoše ashabi, zašto si to uradio? Kaže on, možda će im se zbog njih, možda će im se zbog njih, dok one ovdje stoje, olakšati njihove muke. Subhano. Ovaj hadis ukazuje na vrlo bitnu stvar. Prva stvar jeste čovjek koji se nije čuvao od mokraće, fizička čistoća. Da bi bio istinski musliman, da bi Allah istinski predan bio, fizički moraš biti čist. Na to vratiti pažnju. Ovo što sam malo pripričao pričao za A druga stvar jeste, ovaj drugi što je radio, kakav grijeh je činio, jeste, on je, prenosio, on riječi, tuđe riječi drugim ljudima. Imao je za cilj da pravi, splat, da pravi među ljudima. I ovo je sada dvije, dva elementa čistoće u islamu. Prvi element jeste fizička, materijalna čistoća. Znači čuvanje od mokraći, čuvanje od prljavštini, svega što nije, što nije ispravno, svega što je nečisto, ti treba da se čuvaš. A s druge strane ova duhovna čistoća. Sve što će propastiti zdravlje tvoga srca, zdravlje tvoje duše, zdravlje i, i, i ljepotu onu koju imaš u sebi. Zato što grijeh ne činiš, treba da od toga se čuvaš. Pa prenošenje tuđih riječi, pogovaranje pa laž, pa kleveta, sve ostalo. Sve ove duhovne bolesti treba da budu daleko od tebe. Kao da svojim hadisom želi kazati onaj ko bude bio čist od fizičke, fizičke nečistoće i onaj ko bude bio čist od duhovne nečistoće upotpunio svoju vjeru. Njemu nema mahane u njegovoj vjeri. Zato vjernik musliman onaj. Vjernik musliman i muslimanka su oni koji nastoje da ne zanemare nijedan aspekt svoje čistoće. Koliko god nastoji da se sačuvaš, da budeš fizički čist, da si uvijek uredan, da si uvijek pod abdestom, toliko isto nastoji da sačuvaš svoje srce od nasrtaja grijeha i smutnji koji na njega dolazi. Svoje duhovno zdravlje čuvati je veoma bitno. Poslanik Alej salatu je ovim hadisom nama tu poruku ukazao. I kuranski ajet jedan koji vrlo precizno objašnjava i ovo sve svodi u dvije rečence, kaže. Gospodar je rekao, kad eflaha men zekaha, wa kad men desaha. Onaj, kaže, ko očisti svoju dušu, on je uspio na dunjalku. Onaj koji, je koji u strahuticu odvede, koji grijesima prepusti, on je, kaže, doista stradao. Zbog toga podjednako voditi računa o duhovnom zdravlju, podjednako voditi računa o materijalnom, odnosno o fizičkoj, fizičkoj čistoći. I draga braćo, za, za ovo prediktarsko vrijeme, ovo vrijeme kada se dove posebno primaju. Da samo jednu važnu poruku pokušam da vam prenesim. Ima ljudi koji nastoje da drugim ukažu na važnost stanjanja namaza, na važnost posta, na važnost davanja zakata, na važnost Halava, na važnost ostavljanja harama i bilo čega drugog. Međutim, najvažnija stvar kod ukazivanja na to Pošto svako od nas ima zadaću da koliko god može u mjesec Ramazanu drugima ukazuje na džamiju, ukazuje na ibadet, ukazuje na gospodara, pa makar time da ga odvede na kabelu, na džumu, na bilo šta drugo vezano za Ramazan. Najvažnija stvar u tome, draga braćo, znajte, jeste dok ljudima ne ukažeš na onoga ko je onaj ko je propisao namaz, ko je onaj ko je propisao zekat, ko je onaj ko je propisao post, kod ljudi se ne može desiti istinska promjena. Istinska promjena se dešava tek onda kad ljudi spoznaju ko je gospodar, ko je gospodar koji je sve propisao. Zato mjesec Ramazan, ako želiš da promijeniš bilo koju, koju stvar kod sebe, ako želiš da uradiš bilo kakav korak naprijed, ako želiš da kažeš sebi želim da budem sretan nakon mjeseca Ramazana, da ponovo budem u pokornosti, moraš da spoznaš svoga gospodara. Zadaj sebi samo jedan zadatak. Samo sebi reci želim da bolje upoznam svoga stvoritelja. Želim da bolje znam ko je moj gospodar. Najbolji način da čitaš njegovu knjigu i da razmišljaš o njegovim, o njegovim stvorenjima. Allah je onaj koji te stvorio, a nismo mu trebao. Allah je onaj koji te hrani, koji te poji. Allah je onaj koji te liječi kad se razboliš. Allah je onaj koji će te usmrtiti, koji će te ponovo živjeti. On je onaj koji će te, ako Bog da grijehe tvoje oprostiti. On je onaj koji je pre, prema tebi nego majka prema svome djetetu. On je onaj koji obskrbi na faku daje onima koji ga ne priznaju. On je onaj koji onima koji mu dijete pripisuju daje zrak da udišu. Pogledaj ko je tvoj gospodar. On je onaj koji nam je dao sluh, dao nam je vi, dao nam je ruke, dao nam je noge, dao nam je sve blagodati. On je onaj koji te za jedno dobro, za jedan grijeh upiše ti jedan grijeh. A kad uradiš dobro djelo, upiše ti deset cevapa, deset dobrih djela. On je onaj koji se stidi, on je onaj koji se stidi da kada digne svoje ruke i od njega nešto zatražiš, on se stidi da ti tu tvoj dovo odbije. Zar takvom gospodaru leđa okrenuti? Zar takvom gospodaru na seždu ne pasti? I za takvom gospodaru druge ljude ne pozivati? draga braćo i sestre, u mjesec Ramazan posebno iskoristiti tu, tu blagodat. Ako smo spoznali gospodara, ako znamo koji je naš gospodar, da drugima ukažemo na gospodara i ako želimo kod sebe bilo šta da promijenimo, da budemo svjesni, da budemo svjesni koji je naš, gospodar. Neka nas u toku mjeseca Ramazana, neka nas dok je vrijeme, dok je vrijeme mjeseca Ramazana, prati kuranski ajet u kojem je gospodar rekao: "Elem je lil amenu amenu an takhsha qulubuhum li ili Allahi wa ma nazala min al Subhanallah. Zar nije, kaže gospodar vrijeme, zar nije vrijeme da se vjernicima smekšaju srca? Da se njihova srca smekšaju kada se Allah, kada se Allah istina kao da Allaha dolazi spomeni. Zamislite ima ljudi koji dočekaju mjesec Ramazan, ali ne osjete nikakvu promjenu, nikakvu ljepotu ne osjete u tome. Ako u mjesec Ramazanu ne možeš osjetiti slast i badeta, slast posta, slast namaza, pa kad ćeš ako nećeš mjesec Ramazanu? Ako mjesec Ramazanu nećeš biti milosti prema onome kome, od koga ti ništa ne treba, pa kad ćeš onda da budeš? Ako mjesec Ramazanu ne možeš da se solidarišeš s drugima i da se strpiš, da promijeni svoje ponašanje, sigurno nećeš mimo mjesec Ramazana. Neka je u mjesec Ramazanu na budu te dvije vodilje. Prva da spoznamo gospodara, ko je naš gospodar. Da budemo svjesni kakav je naš gospodar. Koliko je milosti prema nama, koliko nam blagodati daje. I kad god nam naupani nakon Ramazana da učinimo neku nepokornost, da se sjetimo kakav je Allah naš gospodar. A druga stvar, neka se osjeti osjeti razlika, neka se primijeti razlika u ponašanju, u našem odnosu prema drugima, posebno prema gospodaru, u mjesecu Ramazanu. Nemojte da bude mjesec Ramazan vrijeme kada smo istog ponašanja, istog intenziteta i badeta kao i drugim mjesecima. Nastoj klanjati nama svaki u džematu. Sunete ne propuštaj. Znajde svaki nama 70 puta vredniji nego, dru, nego mimo mjeseca Ramazana. Po u džematu je nama vredniji. Iskoristi blagodat koju ti Allah dao. Neka te prati hadis kada treba da zapostiš da će postači biti od onih koji će na sudnjem danu biti posebno pozvani i bit će im rečeno gdje su oni koji su radi mene postili gdje su oni koji su postili odricali se hrane i pića radi moga zadovoljstva ustanite sada svi i oni će ustati i krenut će kaže krenite prema vratima kao su samo zapostače i ući će u vrata koja se zovu Rajan. ući će na ta vrata i nakon njih će se zatvoriti ta vrata. I kaže, više niko neće na ta vrata moći ući. Zamisli da te gospodar, da te gospodar uskrati tu blagodat si, ali opet si da te gospodar počasti to blagodati. Dok god postiš, sjećaj se tih stvari. Sjećaj se ko je tvoj gospodar koji ti je sve to dao. sjeća se nagrade za postača na budućem svijetu. Sjećaj se tih stvari. I kada ovaj hadis, kada je ovo citirao poslanik sallallahu alejhi ve svojim ashabima, Ebu je rekao kaže: "Allahu poslanice, Allahu poslanice, ima ljudi koji će ući na sva vrata?" Subhanallah. Ovo neka bude vodilja u mjesecu Ramazanu. Nemoj ni jedno dobro djelo da propustiš. Ni jedno dobro djelo da učiniš. Sadaku, pomoć, milostinu, bilo šta. U Ramazan iskoristi. Kaže, Ebu Bekr pita, hoće li Boži postati čiku ući na sva vrata? Kaže, njim poslanik sallallahu alaihi kaže, Ebu Bekre. ja se, kaže, nadam da bi ti, kaže, mogao na sva vrata dženeta ući. Zamisli da ti budeš onaj koji će zajedno sa Ebu Bekrom na sva vrata dženeta ući u mjesec Ramazanu postavi sebi taj cilj. Da što više dobra uradiš. Da ti ne prođe ni jedna sekunda, ni jedna minuta, ni jedan dan, da se gospodaru što više ne približiš. Ovo preditarsko vrijeme da iskoristimo za dovu, da od gospodara zatražimo sve ono, sve ono što želimo na dunjalku, na hiretu, da ako da on bude zadovoljan sa, nama i da ako da na dan kad se sa njim sretnemo, budemo od onih kojima će on reći, idite grehe sam vas, vam vaše oprostio, uđite u dženet moj prostan koliko su nebesa i zemlje, jer ja sam sama za